Confiteor Deo omnipotenti, Beate Mariae semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beato Ioanni Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis, et tibi pater, quia peccavi nimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa.